kisha akasema almaula jalla wa ala akiwafedhehi wanafiq anasema idha ma unzilat suratun na pindi inapoteremshwa sura yoyote sawa faminhum man yaqul ayyukum zadatuhu hadhihi imana ni nani miongoni mwenu ni nani miongoni mwenu ambaye imemzidishia sura hii eh, imemzidishia sura hii imani nani ambaye sura hii imemzidishia imani wanafiki wanasema tena kwa dharau ni nani katika nyinyi ambaye sura hii imemwongezea imani ayukum zadathu hadhihi imana ni nani miongoni mwenu sura hii imemwongezea imani wanasema hivyo kwa kwa dhihaka na istizai احتقارا لما أنزل الله أيكم زادت هذه السورة إيمانا بالله وبآياته فأما الذين آمنوا أما ولي وليومين فأما الذين آمنوا أما ولي وليومين فزادتهم إيمانا imewazidishia wao sura hii imani fazadatuhum imana imewazidishia wao imani wa hum yastabshirun na hali ya kuwa wao wanafurahi na wale ambao wameamini imewazidishia wao imani wamezidi kuamini kwa sababu sifa yao ni imani Allah subhanahu wa ta'ala faatahum taqwahum kama ilivyo kawaida kwa waislamu wa amma alladhina fi qulubihim marad ama wale ambao kuna katika nyoyo zao maradhi ama wale ambao kuna maradhi katika nyoyo zao fazadatuhum rijsa zimewazidishia wao ukafiri fazadatuhum rijsa imewazidishia wao ukafiri hiyo sura imewazidishia wao ukafiri wakaendelea kukufuru zaidi asema fazadatuhum suratu allati anzalaha Allah kufran ila kufrihim wa shakkan ila shakkihim kwa ikawazidishia ule ukafiri wao kawazidishia shaka kwa sababu Qur'ani ikiteremka ni shifaa kwa waumini qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa waambie hiyo Qur'ani kwa walioamini ni mwongozo na ni ponyo ni tiba inazitibu nyoyo zao walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun na wale ambao hawaamini katika masikio yao kuna nzibo kuna vizibo vimeziba wa huwa alaihim ama na Qur'ani hiyo kwa wao ni upofu hawaoni ulaika yunadawna min makanin ba'id kama anavyosema Allah katika Fussilat sawa wa amma alladhina fi qulubihim maradun ama wale ambao kuna katika nyoyo zao maradhi maradhi yako ndani ya nyoyo zao maradhi ya unafiki maradhi ya ukafiri maradhi ya shaka fazadatuhum rijsan imewazidishia imewazidishia wao ukafiri fazadatuhum rijsan ila rijsihim kawazidishia wao ukafiri kwenye ukafiri wao wamatu wahum kafirun na wakafa hao wanafiki na hali ya kuwa wao ni makafiri Allahu almusta'an awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan au marratayn je hawaoni wao je hawaoni kwamba wao wanajaribiwa kila mwaka mara moja au mara mbili awala yarauna imekuja hivyo awala yarauna pia imekuja awala tarauna kwenye qiraa cha kwanza kwa na inakuwa khitabu ni ya mtume swalla sallam na masahaba zake ndio wanasemeshwa awala tarauna ayuha almu'minun anna almunafiqina yuftanuna fi kulli amin maratan au marratayn hivi hamuoni nyinyi waumini je hamuoni nyinyi waumini kwamba wanafiki wanajaribiwa wanatiwa mtihani katika kila mwaka mara moja au mara mbili ikisoma kwa khitabu ta na sisi tunasoma kwenye riwaya ya Hafsi kwa qiraa cha Asim bin Abi Najud awala yarawna wa ghaibu eh bil ya awala yarauna hivi hawaoni hao wanafiki sawa eh? annahum kwamba wao yuftanuna wanajaribiwa wanafitiniwa fi kulli amin katika kila mwaka maratan mara moja au marataini au mara mbili hawaoni hivyo thumma la yatubun kisha hawatubu wala hum yadhakkarun wala wao hawakumbuki wana nini watu hao mbona kuna tabia ngumu namna hiyo hawatubu wala hawakumbuki na watu watarajiwa wanapotiwa mtihani mtihani unaopata Allah akukumbusha urudi katika njia ya sawa kama anavyosema subhana falaula idjaahum ja'ahum ba'suna tadarra'u basi kwa nini pale ilipokuja ile adhabu yetu kwa nini wao wasinyenyekee kwa maana unapopatwa na mtihani unatakiwa unyenyekee sasa urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu zimesusua zimekuwa susuavu nyoyo zao na shaitani akawapambia jambo lao lile ambalo walikuwa wanalitenda walaqad akhadhnahum bil'adhab famastakanu li rabbihim wama yatadarraun anasema Allah katika sura al-mu'minun tuliwaadhibu wao tuliwakamata wao kwa adhabu hawakunyenyekea kwa Mola wao wala haku hawakutadarra kwake wa idha ma unzilat suratun na pindi inapoteremshwa sura yoyote wa idha ma unzilat suratun na pindi inapoteremshwa sura yoyote nadhara ba'dhum ila ba'd baadhi yao uitazama baadhi nyingine wanatazamana wao kwa wao washatazamana hal yarakum min ahadin sawa kisha wanaulizana je kuna yoyote anayewaona wa idha ma unzilat suratun na pindi inapoteremshwa sura yoyote nadhara ba'dhuhum ila ba'd hutazama baadhi yao kuitazama baadhi nyingine kwa siri wanaulizana hal yarakum min ahadin je kuna yeyote anayewaona thumma nsarafu kisha wanaondoka ah, jamaa vipi kuna mtu atuona hapa ah, hakuna au waondoka zao wanakimbia sarafa Allahu qulubahum Allah azigeuze nyoyo zao azipondoe nyoyo zao bi qaumun la yafqahun kwa sababu kwamba wao ni watu wasiofahamu kwa hiyo wanakimbia pale una sura yateremka ona hapa tutafedheka sisi dawa hapa ni kukimbia lakini waulizana kwa siri kuna mtu awaona hapa jamani kisha waondoka Allah subhanahu wa ta'ala azipindue nyoyo zao awakoseshe nusra falamma zaghu azagha Allahu qulubahum kwa hao wakaondoka zao hawataki kusikiliza ndio kuna watu pia huko hivyo ukisikia kama ni mazungumzo mtazungumza mpira atakaa hata masaa manne hana shida mkizungumza mambo ya siasa ongeza mingine manne yeye hana shida ukianza jambo la dini tu mawaidha unajua na jamaa yangu kidogo pale huyo ndio zake hata kusikia yeye kabisa na miadi bwana na mtu bwana yeye hata kukaa kwenye darasa hata kusikiliza mambo ya dini hata kusikiliza chochote kwa madai kwamba ana mambo mengi lakini mtu huyo abadilisha mada kuzungumza mada nyingine kama ni mpira atakaa na atachangia kama ni siasa atakaa au upuzi wote tu wa mitandaoni msanii fulani watu fulani mali fulani mji fulani zile porojo tu basi tayari kusikiliza hapa aweza kuitwa hata mara 20 waitwa nyumbani nakuja bwana waambie naje kaa azungumza tu akilitoa mtoto mwingine akatuma mtoto bwana waitwa tena waambie nakuja bwana sitaki kuja hata kuondoka kwa sababu anazungumza upuzi sio kwamba kuna jambo la dini ajifunza hawa ni watu wengi kabisa hata kusikia khair mazungumzo ya khair atakaa atasinzia ataona ila saa angalia saa nusu saa ya kwenye darasa au saa moja kwake ni nyingi ikisio kwenye mpira iongezwe na nyingine kama kuna mechi nyingine pia yuko tayari kuitazama, hana neno yeye, hey, yupo. nini mimi na shughuli gani? Nakwambia kwani mimi na shughuli, sisi tupo tu bwana.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 mara uende tena sasa mchoki jambo hili ni kubwa kwa baadhi ya watu kwa watu wengi illa ala alkhashiin kwa hizi sheria zilizowekwa hizi na Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zimetajwa kwenye sura hii na sura nyingine amemwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam aufikishie umma hii sheria waambie na mtume hakuficha sallallahu alaihi wasallam matakiwa hivi matakiwa hivi hili alitakiwi hili alitakiwi alichoambiwa akifikisha kafikisha sasa kwa kuwa sura au eh, Qur'ani imebeba mambo hayo mazito akaiteremsha akateremsha aka aya hizi mbili ili kuonyesha kwamba hili jambo si la mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katunga yeye atakuatilia watu uzito hapana yeye alivyo yeye ametumwa na hii ni risala kutoka kwa Mola wenu yeye alivyo ni rahimu mpole ana hirsi nyinyi muongoke anawapenda hapendi mtaabike msije mkaona mkatemsha zani kwake manza kwamba kila kitu yeye ah, ah yeye amepewa risala aifikishe yeye ni katabibi almushfiq ni kama daktari tabibu mwenye huruma wal abi rahim na yeye ni kama baba mwenye huruma kwa amefanya kile ambacho ameamrishwa kwa maslahi yenu katika dunia yenu na akhira yenu Allah anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika amewajieni nyinyi mtume kutokana na nyinyi wenyewe hakika amewajieni nyinyi mtume atokanaye na nyinyi wenyewe kwa maana si malaika amekuja mtume min albashar kama alivyoomba nabiullahi Ibrahim kwa sababu mtume Muhammad SAW wasallam ni dua ya nabiullahi Ibrahim wakati alipoijenga alkaaba yeye na mwanawe Ismail katika mambo walioyaomba akasema rabbana wab'ath fihim rasulan e Allah e Mola wetu wapelekee wao mtume minhum atokanaye na wao apelekee mtume atokanaye na wao yatlu alaihim ayatik mtume ambaye atawasomea wao aya zako wayuallimuhum alkitaba walhikma na ambaye atawafundisha kitabu na hikma yani sunna alimamu shafi rahimahullahu ta'ala yuko tafsiri kwamba alkitab ni qur'ani na alhikma ni sunna wayuzakkihim na mtume atakayewatakasa watu wenye tabia chafu kwenye mambo mabaya atawasafisha kwa kuwafundisha tabia nzuri innaka antal azizul hakim kwa nabiullah ibrahim aliomba aletwe mtume atokane na wao katika suratul jum'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yeye allah ndiye alimpeleka katika taifa la watu wasiojua kusoma muadhamu wao yani waarabu walikuwa ni ummiyun hawajui kusoma ukilinganisha na wana wa Israeli na wengine washaletewa vitabu wameitwa mitume lakini hawa hawana kitabu wana chochote sawa kwa hiyo yeye ndiye alipeleka mtume katika watu ummiyin rasula minhum alipeleka mtume kutokana na wao yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نحكيك واو وإن كانوا نحكيك واو سو إن شرطي wakiwa wao wa in kanu na hakika walikuwa wao min qablu kabla ya hapo na fi dhalalin mubin wamo ndani ya upotevu ulio wazi wa khuffifat inna faqalla al'amalu wa talzamu lamu idha ma tuhmalu kwa hiyo sababu lamu tutajua kama nini ni lamu inna ni mukhaffafatun min athqila wasmuha dhamiru shani eh. kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa arabu ni mwana wa kiarabu mkoreshi kindaki kindaki kama ilivyokuja hadithi ile ya Wathila ibn Asqa radhiyallahu anhu anasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismaila hakika Allah alimchagua Kinana Kinana ibn Mudrikat ibn Ilyas Kinana amemchagua alikuwa ni mtu bora kutoka kwenye kizazi na watoto wa ismaili sawa kwa Allah amemchagua Kinana katika watoto wa Ismail wastafa Quraishan min Kinana na akamchagua Quraish ambaye ni Mudhar Mtume anasema katika nasabu yake ibn Mudhar eh ibn Nizar ibn Ma'ad ibn ibn Adnan kwa Mudhar Mudhar ni Mquraish ndio inaitwa Quraish jina lake kwa kauli yenye nguvu kwa akamchagua yeye wastafa min Quraishi bani Hashim na akachagua kutoka kwa, kwa makuraishi akawachagua banu hashim wastafani min bani hashim na mimi akanichagua kutoka kwa bani hashim kweni rasulan minhum atukae na wao sawa laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika ni nyinyi mtume atokanaye na nafsi zenu azizun alayhi ma anittum yanakuwa ni mazito juu yake yanayowapa taabu azizun alayhi yanakuwa ni mazito juu yake ma yale ambayo anittum yanawapa tabu kila jambo ambalo linawataabisha lawatia dhiki basi naye kwake litakuwa sio dogo ni kubwa yashuku ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam dukhulu almashaqqati alaykum walhuq ad-darari waladha bikum mtume sallallahu alayhi wasallam anaona uzito nyinyi kupatwa na tabu na kupata na madhara na udhia kila jambo linalowaudhi yeye anajisikia vibaya anapenda nyinyi mwe katika kheri sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaupenda sana umati wake harisun alaykum ni mwenye pupa juu yenu au ni mwenye kupipia mwenye pupa juu yenu ili muongoke ataka watu waongoke harisun alaikum ay ala hidayatikum wa isalil khairi lakum na kuifikisha kheri kwenu fi dunyakum wa akhiratikum katika dunia yenu na katika akhira yenu Mtume sallallahu alayhi wasallam ana hirsi kubwa sana bilmu'minina raufu rahim kwa waumini ni mpole mwenye huruma shadidu rafa warifqi mwenye huruma mwenye upole mkubwa na, na, na, na huruma kwa umati wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam maana akamwambia Allah fabima rahmatin min allahi linta lahum kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah wewe mtume umekuwa laini kwao walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik kwa mtume sana sana alikuwa ni mtu laini kwa watu wake fa in tawallau kama wakigeuka wakawa hawataki tena kusikia habari eh? hawataki kusikiliza wewe hawataki kuisikia risala fa in tawallau kama wakigeuka faqul hasbi Allah waambie tosha yangu mimi ni Allah waambie anayenitosha mimi mwenye kunitosheleza mimi ni Allah hasbi Allah mwenye kunitosheleza mimi ni Allah ndio atakayenitosha mimi yakfini Allah jamia ma ahammani Allah atanitosheleza mimi na kila lenye kunihuzunisha wa huwa nasiri ala aduwi na yeye ndiye atakayeninusuru mimi dhidi ya adui yangu la ilaha illa huwa hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye ay la maabuda bihaqqin illa huwa wahdahu la sharika lahu hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu na watu watakiwa muabudu yeye tu kwa kufuata utaratibu wa ibada vile alivyoweka mtume sallallahu alaihi wasallam wamwabudu Allah hivyo alayhi tawakkaltu kwake yeye tu nimetegemea kwa maana sina mwingine nimtegemea mimi wa huwa rabbul arshil azim na yeye ndiye bwana wa arshi kubwa sawa wa huwa rabbul arshi alazim na yeye ndiye bwana wa arshi kubwa subhanahu wa ta'ala na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam inda alkarb anasema ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadith inda shaykhain al-bukhari wa muslim hadith ametaja imam bukhari na muslim katika sahih bukhari anasema katika sahih hizo mbili kutoka kwa ibn abbas radiyallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema yaqulu inda alkarb wakati wa matatizo jambo limemshika kikweli kweli alikuwa akisema la ilaha illa Allah al alhalim la ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshi al-karim haya ni maneno mtume sallallahu alaihi alikuwa akiyasema wakati wa taabu anaposikia dhiki la ilaha illa Allahul azimul halim hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah aliyemkubwa aliyempole kwa waja wake la ilaha illa Allah hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah rabbul arshil azim bwana wa arshi kubwa la ilaha illa Allah hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim bwana wa mbingu zote saba na ardhi saba na ndiye bwana wa arshi kubwa kwa sababu a'dhamul makhluqat sawa kiumbe kikubwa kuliko vyote tunavyoviona na tusivyoviona hakuna kama arshi hakuna cha mbingu wala ardhi na lau kwamba mbingu na ardhi zitakusanywa zitiwe katika kursi kuna kitu kinaitwa al-kursi kabla ya arshi kuna kitu kinaitwa kursiyu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard sawa kuna al kursi hiyo kursi sawa ni kijisehemu kidogo katika arshi sasa lau mbingu saba na ardhi saba za zasukuliwa zile zilivyo ziwekwe katika kursi sio kwenye arshi kwenye kursi ni kama umechukua bangili umeitupa kwenye jangwa utaitafuta iko wapi kwa kursi ni kubwa na kursi hivyo ukiweka katika arshi na ba, arshi ni kitu kikubwa kilicho juu ya vitu vyote hakuna kitu kiko juu ya arshi zaidi rabbul alamin ndio qubbatul alam ndio kubwa lile la, la ulimwengu hakuna kitu kiko juu ya arshi zaidi ya wa fawqa al arshi rabbul alamina kama anavyosema Hassan au Abdullah bin Rawaha mmoja katika fauka la arshi rabbul alamin mfahamu kwa hiyo ni kiumbe kikubwa sana na Allah subhanahu wa amejalia kuitukuza kuitukuza arshi akaweka malaika wenye kuibeba hivi sasa inabebwa na malaika wanne siku ya kiyama itabebwa na malaika ونانئ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملك ناني وتيبيبة نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ويو waambie لا اله الا هو عليه توكلت wakili nimetegemea وهو رب العرش العظيم لا na بانا وعرش wa أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأهمامنا وهمومنا نسأل الله تعالى أن يذكرنا منه ما نسينا ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد kwa hiyo tumejaliwa katika mwezi huu kuzisoma sura mbili suratul anfal na suratul tauba sura zilizojaa mafunzo mengi kwa hiyo matarajio yangu baada ya darasa hizi ni kwamba tutajaribu kufuatilia zaidi kwanza kuyatalii na kudhakir yale tuliyosoma kwenye sura hizi lakini kuongeza maarifa zaidi tafsiri za Qur'ani ziko pale maktaba pana zaidi ya tafsiri 50 katika kila fani ya tafsiri kutoka kwenye lugha lugha sarf balagha qiraat ahkam na nyinginezo kwa hiyo unaweza kupanua maarifa kwa hicho hicho ulichokisoma ukapanua maarifa kwa kusoma zaidi na zaidi na zaidi kuongeza ilmu kwa sababu haya tuliyotaja ni sehemu ndogo katika kauli zinazofungamana na tafsiri ya Qur'an kwa hiyo ukitaka zaidi utarejea kwenye vitabu lillahi alhamd na nyinyi ni tulabu ilm na hakuna kitu kikubwa cha kupatiliza kama Qur'an elimu zote soma kwa nini usome nahwu usome sarf usome balagha ili ujue Qur'an ili ujue sunna kwendo ilmu ilmu gani kwa sababu ilmu zinagawanyika ni elimu gani ndio ghaya kwa sababu kuna ilmu ambazo ni ghaya malengo na kuna elimu ni ni wasail nahwu sarf balagha na nyinginezo hizi ni wasail za kufanya wewe ufahamu kule kilengo ni kujua Qur'an Qur'an iliyobeba tauhid Qur'an iliyobeba sheria na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hivi vitu viwili ndio vibeba kila kitu ni lengo na kuna ilmu nyingine ni mulah ni kama chumvi katika vyakula kama elimu ya tarikh na tafsira kwa hiyo jitahidi sana ujue Qur'an kuisoma kama inatakiwa lakini ujue maana yake hakuna faida yote umehifadhi Qur'ani alafu ujue chochote katika maana ya Qur'an kiulizwa huelewi jitahidini katika hili tujitahidi katika mambo haya wallahu almuwaffiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت تمليز كدرسه تفسيري تمفunga ان شاء الله تتمليزيه اليوم في درسيتو يا بعد عشاء قبل التراويح درس الشمائل تكون له مشي درسيتو يا usiku بعد التراويح يتاندليا mpaka saa 9 kama kawaida na pingine kesho darasa hiyo moja itaendelea au endelee sawa anasema je juu ya arshi kuna maji hakuna maji maji yako chini ya arshi فوق الماء طاف عرشك وجوه ما جينا إليها وفوق العرش رب العالمين نعم تسكي eh inawezekana ah, kama mwezi ukiandama basi tutazungumza mambo ya zakatu fitri na taratibu za za, za nini za swala ya Eid kama lakini juzi juzi hapa nilisoma habari kwa wanawazuoni wataalamu wa Misri kule Egypt kuna wataalamu wakasema ah, mwezi utafika kwa 30 safari wanasema hivyo kwa nini wanasema utazaliwa mwezi siku ya tarehe 29 kabla ya jua kuzama kwa dakika 22 alafu utazama kabla jua kuzama kwa dakika mbili sehemu nyingine mpaka dakika kumi kwa katika ulimwengu mwezi hautakuwa na uwezekano wa kuonekana na 29 walikuwa wanazungumza na baadhi wanaozoni wa Azhar na nini na hivi sasa hatujui ya Allah ni mengi lakini wao wanasema hivyo na mara nyingi wanapozungumza huwa wanafuatilia hivyo vitu mara nyingi wanapozungumza utakuta wana mara nyingi wanapatia lakini si jambo la kutegemea moja kwa moja sisi tutaangalia ukiwa umeonekana sawa lakini ihtimali ya kukamilisha safari hii ni kubwa zaidi na jana pia nikasikia tena Saudi wamesema lakini habari za uvumi lakini ile ya Misri huwa ni, ni rasmi. Sasa huwa mimi nazisoma habari zao kupitia hili. Wao wanasema mwezi utatoka, lakini kabla dakika 22 jua kuzama, na utazama kabla jua lijazama. Kwa hiyo macho hawezi kuona mwezi, na mwezi atakana kwa macho. Wallahu aalam, lakini tunasema kwamba kama mwezi utaandama, darasa itakuwa hii darasa ya, ya, ya nini haitakuwepo ya shamail tutazungumzia masala ya Eid na fitri na mengineyo lakini kama mwezi au kuandama darasa itaendelea kesho ya tafsiri haitakuwepo sababu tushamaliza barakallahu fikum subhanakallah naam Mm. Let. Naam. zaka ni deni la mtu analodaiwa walikuwa takhalas na deni kwanza huyo ni maskini kwa sababu zakatul fitri ni kwa yule ambaye kimezidi chakula chake na chakula cha watu wake katika siku ya Eid kuna pesa ya mtu ile sio yako pesa daiwa daiwa atakiwa lipe kama ni madeni yana muda kama deni lina muda ni muajjal kwa utalipa mwezi wa sita mwezi wa tano baada ya mwezi baada ya wiki mbili basi muda maadamu upo utalipa lakini sio pesa ya mtu mpaka upate idhini kutoka kwake bwana kuna pesa yako niko nayo nilikuwa nimekuwekea hapa naomba niikope hili nifanye matumizi labda waikopa sawa lakini ndio hii wadaiwa watakiwa kesho ukalipe deni la watu na pesa ndio hii ah ngoja nilipe zakatul fitri vipi bwana deni langu? litoa zakatul fitri bwana, sasa wasubiri siku nyingine. Ah, kitabu ni refu hapo sababu kuna tafsiri asili watu kutafutiana kazi ni jambo zuri mtafutie mtu kazi ndani ya nchi nje ya nchi lakini kila kitu lazima kifuate utaratibu wake sawa kwanza kazi gani lazima ijulikane nikiwa mimi nasaidia watu lakini watu wanafanya kazi viwanda vya pombe sigara na mambo mengine haifai si msaada wao au kazi hizo watu wapelekwa katika ughaibuni huko kwenye kazi nyingine za halali nyingine za haramu kama julikana ni kazi fulani ya halali basi itafaa dereva dadi na nani nani walinzi vitu kama hivyo havina ni lakini kama ni jambo la haramu nayo wajua haitafaa kwa wanawake sasa pia hili ni jambo la kuangalia wampeleke kwenye mazingira gani harimu zake na watu gani yani kuna vitu vingi kwa sababu kuna udhia mwingi unaopata wanawake katika kazi hasa wanaposafiri kwenda nje kwa hiyo sio jambo dogo ni jambo litakamuongozo kwa sababu leo sasa hivi tutazungumza takata tu watu watachukua maneno watatawanya kwenye mitandao kwamba haramu kumbe jambo lina tafsiri sawa kwa ni jambo litakiwa lifanywe darasa tolewe muongozo kamili hasa baada ya kesi nyingi zinazohusu wanawake katika nchi mbalimbali ziwe za Kiislamu sio za Kiislamu kesi ni nyingi za unyanyasaji kwa wale maagent ni jambo watakiwa waliangalie pia wallahu taala subhanahu wa ta'ala utaratibu huu kwamba wewe basi wewe olewa tu hamna mambo hayo taratibu za ndoa zinafahamika watu watafuta ajua mambo siku hizi yamebadilika sana mwanamke mwanamke ndo aita mume nyumbani huyu hapa niozesheni sasa si utaratibu wa sawa lazima katika ndoa lazima walifankihuhunna biidhni ahlihin wa atuhunna ujurahun lazima walii hakuna ndoa bila ya walii hata kama patikani kusini si yuko tunajua kwamba mawalii wake wapo kwa mahali fulani simu tu ndio ipatikane haiwezekani lazima <laughs> apatikane walii lakini tunajua baba amekufa hana kaka hana nani hana walii kabisa ile jambo jingine kadhi atakuwa atasimamia jambo hili kadhi wa pale mahali anapoishi mwanamke lakini ndugu zake wapo pengine wako Mwanza wako Kongo au wapi sema ah tutampigie simu hata tumpate bwana mimi tuozeshe tu sasa wewe kama ni binti yako umesikia bwana kaolewa huko lakini kwa tukupigia simu kwa tukupate kabidi tumozeshe tu <laughs> unaonaje jambo hili uislamu huko katika kiolela namna hiyo sawa ah, wala kurahisisha mambo na ndoza za kwenye mitandao na nini wallahu aalam subhanakallah